Dus, meestal is het singalongs en dan is daar ander liekies sommer tussen en gegooi en so aan en ja, uh, my dag, uh, ek so sê, ek het vir op hierdie stoel kom sit en ek kon nog nie beweeg van hom af nie um, <clears throat> excuse, ek het so pas een onderhoud klaargemaak en uh, toe, ek was net, net betijds klaar om hierdie program te begin, so, men sê, pensioen is nie vir sissies nie. Die eerste liedje wat ons mee afskop is een eh, lekker sing-along en uh, dit bring jou in die vrijdag mood of in die naweek mood, sal ek sê dit is die Amistaz. Nou ja, baie van die kunstenaars wat ek vandag op het, is unknown en snaakse name. We, weet wat ek nie van hulle gehoor het al nie. Uh, hierdie is the Amistaz. Happy days are here again. Sê hulle, kom ons hoor hoe klink hy. Yeah. is our year again, en mag dit so bly. Uh, ja, die inleiding, of die begin van die liekie daar so, het mens die geweerskote en die vliegtuie en die bomme en goeders gehoor, en toe begin hulle met Happy Days our year again, so met ander woorde, die oorlog is voorbij, en dit was seker in 1945, toe die liekie dan seker uitgekom het, en uh, daar oor, die byklank. Nou, die volgende ene begin ook met byklanke. En, uh, ja, ek weet nie hoekom hy dit het nie. Ek dink hy sal baie mooier gewees het sonder die byklanke. Maar, kom ons luister na die platters. En, die lekkie wat hulle vir ons syng. Habelites. Habelites. I saw the harbor lights. They only told me we were parting. The same old harbor lights that once brought you to me. I watched the harbor me see. I long to hold you near and kiss you just once more. But you were all once more. But you were on. from me. Waar is ons nou? O, hier is hy. Daar is hy. Uh, <laughs> dit was die platters met have, have lights. Nou, platter, platter. Jo, ek is nou lus vir die platter. Eh, uh, Eh, dis moos een eh, woordkoos is het nie. Nou, Joy, jy is ingeskakel, jy sê jy kan tot kwart voor, vier, kan jy luister, dan het jy kliënte. Mag, dis lekker. Ja, so lang die kliënte daar is, dan uh, eh, mene die wiele rol, die uh, en is, is aan die gang. En Judy, jy luister van die huis af vandag, jy luister nie van Picasso af nie, jou uh, uh, art studio en uh, dan weet ek uh, eh, <clears throat> Hanley, ek sien jy is ingeskakel dankie vir julle en ek uh, waardeer julle gereelde inskakeling en ek hoop julle geniet die ding ek het vanmiddag verskrikkelijk baie gesels met die uh, onderhoud so my stem uh, <clears throat> spaar ek so bykie <laughs> ek is jammer as hy so bykie jees en uh, ja, uh, kom ons speel die volgende ene, en Judy, jy sê uh, die inleiding so ver is uh, vir jou uh, mooi liekies. Kom ons gaan, hierdie een weet ek nie wie die persoon is wat het vir ons aanbied of uh, sing nie, maar dit is ook een lekker singalong en die liekie sy naam is The Bonnie Banks of Loch Lomond.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 But the broken-hearted kens nae second spring again. Though the wafer may cease, they their greeting. For you take the high road, and I'll take the road. I'll be in Scotland for four years. For me and my true love will never meet again On the bunny, bunny banks of Locknow Was hy, dit was Unknown met The Bonnie Banks of Loch Lomond en um, ja, hy sê he tucks the row, low road and I tuck the low, high road daar is min mense wat so patriotisch is soos die Skotte en die Ire en die groep daar bo in die noorde van Engeland ok kom ons kyk wat sê hierdie ene ons het kom nou by, weer, ek praat nou van patrooties, maar kom ons luister, uh, hier is een Suid-Afrikaner, wat uh, gaan eh, ehm, een uh, uh, uh, uh, Nieuw-Zeelandse liekie sing, en dit is Andriette Norman, sy sing vir ons Flower of Scotland. MUZIEK ander het Norman, uh, wat vir ons Flower of Scotland, weet uh, nog een Suid-Afrikaner wat hy ene fantastisch doen is uh, Pietman Geldenhuis. Hy doen hom precies soos een Scotsman. En uh, ja, daar is nik wat so lelik klink soos uh, doodelsak <laughs> as een mens om nie kan speel nie. Maar dan klink hy net so prachtig wanneer hy in volgorde die rechte harmonie gespeel word. Dit is uh, Flower of Scotland gewees. Nou, die volgende ene, uh, wel, uh, eh, uh, eh, Hanley het nou vir my uh, hier so gestuur dat die ou wat uh, lachlomend sing, dalkies kan wees, sy stel voor, dat het John McDermott is. Nou ja, ek glo dit kan wees. Uh, so, John McDermott. Uh, en uh, dit kom by die vorige liekie. Volgende het ons The Highwayman. En die liekie wat gesing word is... Uh, Baie van die liekies wat vandag op die lys is, is hierdie Irish pub songs. Kom ons luister, hoe gaan die The Gypsy Rover Lord of these lands all over, and I will stay till my dying day with Moslem gypsy boy. was hy The Gypsy Rover van The Highwayman en uh, ja, een lekker ding van hierdie eerste publiekies is dat hulle is lekker sing along en hulle is lekker uh, hulle uh, het elkeen het een story achterom en uh, is interessant om al die stories achter die uh, Irish songs te ken. Kom ons luister nou eers na een meer klassieke ene. Nou hierdie ene, toe, <clears throat> toe ek om luister, toe kom ek achter, maar ek ken die weisie, uh, maar nie die woorde nie. <laughs> uh, toe kom ek achter, dit is een van, uh, nou wie is die ou wat het uh, geskryf het, een of ander komponis van, oh, klassiek, is een klassieke ding, maar Nana Muscuri het woorde bygesit, en ek weet die humming choir, eh, eh, dit, dit, dit is die een wat die humming choir uh, sing, maar Nana Muscuri sing dit en die woorde wat sy bysit om die naam, die titel van die liekie, gee sy dan nou Forgive and Forget. Kom ons luister na die ene. Is prachtig. MUZIEK say daar maar mooi, die vroumees weet van, en sy mag maar. En uh, dit was Nana Muscuri. Nou, hier so is weer a likkie, It's a Long Way to Tipperary, lekker singalong, en die groep wat dit doen, sê hulle Spartacus Goulish. Nou, ek glo nie, dit is eh, enig een sy naam nie, en ek glo ook nie, ek weet nie, of waar so band is nie. Soos ek sê, ek het, ek, ek, ek het diep gaan krap vir singalong liekies en uh, so ek aanvaar maar wat ek kry is uh, is reg, jy weet, uh, hoekom een goeie story moet feite gaan spoil. Kom ons luister na Spartacus Ghoulish en die liekie sy naam is... Uh, It's a long way to Tipperary en sing sommer saam en marseer ook sommer saam. Hier kom hy. It's a long way to Tipperary It's a long way to go It's a long way to Tipperary the sweetest girl I know.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 Ek hoop so. Anders is julle nie in die rechte mood nie. Dan moet julle in die rechte mood kom. En hoe kry ons julle daar? Uh, kom, ons speel dan vir julle Mac Davis se ene. Uh, oh Lord! it's hard to be humble. So, ek jylle ken hierdie woorde, sing saam. Back a few months Back ago, few I was headlining a great big nightclub. And he put me up a couple of days early. I came in a couple of days early, and they put me up at what they call the Star Suite. Now, here I am, headliner in one of the biggest nightclubs in the country, and I wake up at 8 o'clock in the morning in this Star Suite all by myself. Yeah, that's what I said. Oh. But I did what I've always done, man, to cheer myself up. I picked up my guitar, I sat down, I wrote me a little song. Now this is how it feels to be alone at the top of the hill and trying to figure out why. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror. Cause I get better looking each day. To know me is to love me. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. I used to have a girlfriend, but I guess she just couldn't compete with all of these love starved women who keep clamoring at my feet. Well, I probably could find me another, but I guess they're all in awe of me. Who cares? I never get lonesome Cause I treasure my own company. Oh, Lord, it's hard to be humble. You're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. Can't wait to look in the mirror. Help me out now, come on. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble when you're doing what? We're doing the best that we can. I guess you could say I'm a loner, a cowboy outlaw, tough and proud. Well, I could have lots of friends if I wanted, but then I wouldn't stand out from the crowd. Some folks say that I'm egotistical. Hell, I don't even know what that means. I guess it has something to do with the way that I fill out my skin tight blue jeans. Whoa. Come on, where's all the kickers in here? Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way, when you're perfect in every way. Can't wait to look in the mirror. I can't wait to look in the mirror, cause I get better looking. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. Must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard fool. What are we doing? We're doing the best that we can. One more time. What are we doing? We're doing the best that we can. Give yourself a hand. <laughs> Ja, sy, so beskye, so beskye, dit was Mac Davis, Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. <clears throat> Uh, a cappella uh, en Alison vir ons sing van liefde. Nou, as jylle van liefde hou, sing saam van liefde. Sing for you, dear boys. klink altyd so lekker om een van die kore te sing, die een van die uh, universiteitskore, Alabama, of uh, a cappella, of jy weet, Tux. Dit is, uh, klink so vrolik en opgewek en lekker jong wees, uh, ervarings, om so rond te toer van dorp tot dorp en op te treed. Ok, ons kom by, eh, ek weet nie, Oliver, onthou jylle hom, en die Likkie is, is uh, wel een Suid-Afrikaans, wat hier, uh, die, die, die sanger, en die Likkie is, Good Morning Starshine. Yeah. kan ek sê, hy is oor, maar hier is een Piper Cup, ek wonder of hy ook tel, of is het net as die Boeing oorvlieg. <laughs> ek wonder. Uh, dit was Oliver, en hy het gesê, goeiemorgen Starshine, en uh, ja, ek sê altijd goeiemorgen Sunshine. Nou, uh, eh, Heinzie, Kronje, daarvan Zerist, jou groepie is aan my braastel, ek dink Zerist het elke keer as ek uitsaai, het hulle um, load shedding en uh, ja, uh, of jylle gesels nie veel nie, veel nie, jylle is net een stil klompie en dan uh, Bethlehem, dalk is uh, uh, uh Rina, Rina Vosloo, jy skakel gereeld in en uh, Motti daar van George, ek gloe jy is ingeskakel en jy luister saam, selfde as uh, Lida van Rensburg, ach, daar kom ek alweer terug en uh, ek uh, is Lida Alida Heinz uh, Alida Stein daar is hy, ek het het gekry my goodness goodness uh, van Rustenburg uh, jy is ook seker uh, ingeskakeld en so gepraat van Heinzie uh, skielik toe ek sy naam noem toe is hy uh, op en hy sê vir my, Uh, eh, hi, Marag, onthou jy dat jy nog hierdie liekie op kitaar gespeel het in die koshuis? Uh, ja, ek weet nie, daar is een hele paar wat ek gesing en gespeel het. Ek weet net nie of het hierdie ene was nie. Maar, uh, hy sê, jy kan langer onthou as ek. En uh, ja, dankie dat jy ingeskakel is. En uh, ek hoop jy geniet ook die program. Wie is volgende? Kom ons kyk. Kom ons kyk op die lys het ons nou vir Duits Wes of uh, Suidwes uh, Hart wie Ka Kameeldoorn Hols of uh, die of das Suidwesterlied kom ons luister ek spuit ek het nie Duits gehad by ou bok nie hier kom hy Muziek ist unser Land und trocken sind seine Reviere. Die Gräser, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Unsere Liebe ist teuer bezahlt, trotz allem, wir lassen dich nicht. Und all unsere Sorgen sind überstrahlt von der Sonne hell glänzendem Licht. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. du einmal in unser Land und hast seine Weiten gesehen und hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt, dann kannst du nie wieder von hier gehen dann sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest. Und sollte man dich fragen, was hält dich denn hier fest? Du könntest nur sagen, ich liebe Südwest. As hy die Suidwester lied of uh, die Kameel Dornholz, uh, eh, so iets. En uh, ja, het, ek weet nie, het jylle al uh, Kameel Dorn gesien? Jo, ja, het lyk soos een dubbelkie met eelte. Ek sê <laughs> jo, hy, uh, ek wil nie graag as hy ding in my voet heen nie. Uh, jy sal lang sikkel of jy gaan lang pijn heen as hy jou uh, onder die voet moet vang. En wie, die, die boom gooi hom so af, hy is die wereld vol. So, as jy in kumweeltoring wereld is, trek maar vir jou diksoel skoene aan. Dit is al wat jou daar gaan veilig hou. Ons is nou weer by die Dubliners, die mense van Dublin, of die groep van Dublin. En natuurlijk gaan hulle vir ons een Ierse pubsong gee, en die lekkie sy naam is The Wild Rover. Nou ek het self een kroegrestaurant gehad daar in Danielskeil en as die ure daar intrek, dan het jy een uur, een uurse aand van die saamsing wat hulle daar doen. Kom ons luister na The Wild Rover, jylle sal hom onmiddellik ken as jylle hoor wat er een dit is. I've been a wild rover for many years No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I went into an alehouse I used to frequent. I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay such custom as yours I can have any day, and it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I then tuck from my pocket ten sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says I have whiskeys and the wines on the bed. Their prodigal son. And when they've caressed me as oft times before, then I never will pay the wild rover. En ja, dit is so, ne, by die tyd wat hulle by die liekie uitkom, dan gaan het al jolig daar in daar die kroeg. Nou, ja, uh, wanneer is dit? Hierdie naweek? Die vijfde maart, so dis oormore, is daar een country saamtrek van bekende name wat julle amals graag sal wil sien, en dit is daar by uh, Dam Dorijn, uh, eh, Hartebeespoor Dam, four-way stop, across engine garage. En die mense wat daar gaan optree, <clears throat> Barbara Rye, Clive Bruce, oe, uh, eh, Lee Magnum, Joey Lane, Nico J. Kaboos, Roan White, Jannie Duplessis, ons Jannie Duplessis, uh, Luanne, Nadine Burns. Die entrance is maar net 80 rand per persoon en kinders onder 12 jaar is gratis. Dis op sondag die 5de maart van 11 uur die ochend tot 6 uur die aand. So maak seker dat jylle uh, eh, kaartkie kry tenminste, daar is uh, braai en allerhande country en uh, jylle kan vir Roonel bel, 0627214321 of vir Joey self by 0827692599 of dan laastens is daar Mara by 082463 4351 en uh, ja, as jylle my nie die nommers gekry het nie, kan jylle my contact of sommer hier op WhatsApp vir my vraag om te herhaal enige van die nommers en uh, uh, van ons omroepers gaan ook daar wees en uh, ja, ek hoop om, uh, hulle hoop om jylle te sien so, maak seker dat jy daar is ons stap aan en ons kom nou by, <clears throat> wie sal dit wees uh, Susanne het laat weet dat uh, sy uh, het load shedding. Ach, Susanne Lowe, hou jou dop. Ek sê jou, hulle gee jou nooit een gap om te luister na my nie. Elke vrijdag, 3 uur tot 5 uur, precies die ure wat my uh, uitsending is, het jy load shedding. Maar ek sê daarom die, uh, die uh, potgooi op, dat uh, die van julle wat het nie kon luister nie, daarom achterna kan luister. Ok, ons kom nou by uh, Bobby Bear. Bobby Bear, en hy sing een normale liekie. Nie soos die ander singalongs nie. Hierdie ene, sy naam is Detroit City. Lekker luister. Lekker luister. <clears throat> I wanna go home. I wanna go home. Oh, how I wanna go home. Last night I went to sleep in Detroit City, and I dreamed dreamed about my mother, dear old papa, sister, and brother. I dreamed about that girl who's been waiting for so long. I wanna go home. think I'm big in Detroit City. From the letters that I write, they think I'm fine. But by day I make the cards, by night I make the bars. If only they could read between the lines. As you know, I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I find that I've just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride. Go on back to the loved ones, the ones that I left waiting so far behind. I wanna go home I wanna go home Oh, I wanna go home Was hy Bobby Bear en hy het gesê hy wil huis toe gaan uh, na Detroit City en ja, ons is so ja, ons is halfpad uh, in die program en as ons halfpad is, beteken het funny spot. En nou, vandag het ek een kortiekie, is er weer net soms so kort storiekie, wat vertel word door storyverteller, uh, eh, Nico Nel, jylle allemaal ken hom, en die een wat hy <laughs> vertel gaan oor een standbeeld, dalk uh, eh, PG-13, of dalk PG-21, hy weet nie, kom ons kyk, uh, Nico Nel, vertel van die standbeeld. Die man keer daarby, eh, of hy is eindelijk so op een huisbezoek, eh, of uh, wat hy nou so een bykie by een huis draai maak, en die man is nie daar nie, nou gestel sy met die vrou. Nou kom hy maar achter daar, is een bykie van een gevoel, tussen die man en die, of tussen die vrou en die man nou eindelijk, want sy sê ook, sy het nou drie daar laas van hom gehoor. Hy is net daar weg en hy eh, het nog niks gebel of enigiets gelat weet van waar hy is nie. Toe sê hy, nee maar, dan moet ons nou maar seker half gewens neem op die bezigheid. En hulle spring daar in die kamer en een bed en uh, net toe hulle bezig is om te wil gewens neem, toe stop die man buiten die deur en sy sê, kyk, nou het ons moeilijkheid, jy sal nie by die venster kan jy nie uit die, want ek ben daar as die weering, en hy gaat jou sien as jy by die trappe afhol, so, my voorstel, ek hoor dat dit is een redelike inding om nou so beeld te hee van een kalm man in jou kamer, sy sê onder in die straat is die brein eh, die eh, vrou het, het, het so beeld in haar kamer en uh, dit is blijkbaar redelijk iets so staan jy nou soos wat jy nou gemakkelijk is en dan uh, nou staan die staan die perde maar daar so en sy poeier om so spierwit met die baby johnson poeier poeier so om spierwit en sy laaste deel nou so klaar wit gepoeier toe Toe kom 'n man daar ingestap en sy sê: "Jesus, Piet." Sy sê ek het eh, ek het nou ook so 'n beeld vir ons gekry. Hy sê nee. Hy sê ek sien die beeld. Hy sê maak vir my kos en hulle is daar af en sy gemaak vir hom kos en hy vreet drie borde kos op. Toe sê sy so terug hy sê nou wil ek toebroodjies hê gee vir my so ja, lekker toebroodjies en 'n beker koffie. Sy sê maar jy drie borde kos nou opgevreet en nog twee. Sy sê luister. Geef my twee broodjies. En <laughs> sy gee vir hom die twee broodjies en uh, maak die twee broodjies en hy vat die bord twee broodjies met die beker koffie en hy stap op na die beeld toe. Hy sê dit. Hy sê ek nou drie dae daar by die brengvrou so gestaan en my bokrol gegee om die <laughs> Ja, uh, jy is die beeld of jy word die beeld en uh, jy moet daarom so af en toe jou beeld voer ook. Die four tops, hulle sê, I can't help myself. Nou die eindelijk, wel, partij mense ken hom as Sugar Pie, Honey Bunch, lekker luister. MUZIEK Sugarpie Honey Bunch of andersins bekend as Can't Help Myself van The Four Tops. <clears throat> nou, <sighs> well, ons het net nou geluister na die, uh, wat is hulle naam, The Highwayman en uh, hulle het vir ons gesing uh, iets van Rover, uh, wat was dit gewees, dit was a gypsy rover, ja, dis recht, en ons het hulle nou weer, en hierdie keer doen hulle, Michael Rowe, The Bode Show, is weer een wat jy kan saam sing, so, is jy al recht vir die naweek, kom ons, uh, maak seker, sing saam, hier kom hy. hy, Michael Rodeboude Shaw en uh, ja, ek wonder waar is uh, die uh, wat is haar naam uh, sy gesels elke week saam o, Louisa ja, daar van Kroonstad Louisa Heinz Meyer ek is seker jy is ingeskakel uh, en ek hoop jy luister lekker En Piet Venter, ook van Centurion, daar in Pretoria, of is hy, hy nee, ek dink hy is een ander plek in Pretoria, maar uh, eh, ek weet hy is van Pretoria, uh, ja, hy luister ook gereeld, um, ons luister volgende na, wel, twee Afrikaanses, wat uh, eh, opgelein is vir ons, die eerste ene is die a cappella, en dan is het die Alabama, die Alabama, en die eerste ene eh, sê Stille Rivierstroom is een wat Nick Taylor ook mis gesing het en dan uh, die Alabama geselskap sê ek sien een ster uh, ons speel hulle sommer rug aan rug, hier kom hulle Your voice is all dançou. lekker en uh, vrolike muziek wat die Suid-Afrikaanse studenten vir ons bring. <clears throat> Die volgende een is weer een Ierse kroegliekie en dit is groot probleme. A pub with no beer. <laughs> Al die pad van 1957 af en die persoon wat het sing is Slim Dusty. Kom ons luister hoe sing hy. It's lonesome away from your kindred and all by the campfire at night where the wild dingoes call but there's nothing so lonesome more but or drear than to stand face of the bum. The maid's gone all cranky and the cook's acting queer. Oh, what a terrible place is a pub with no beer. Then the stockman rides up with his dry, dusty throat. He breasts up to the bar and pulls a wad from his coat. But the smile on his face quickly turns to a sneer as the barman says sadly, the pub's got no beer. Then the swaggy comes in, smothered in dust and flies. He throws down his roll and rubs the sweat from his eyes. But when he is told, he says, What's this I hear? I've trudged fifty flaming miles to a pub with no beer. There's a dog on the veranda for his master he waits, but the boss is inside drinking wine with his mates. He hurries for cover and he cringes in fear. It's no place for a dog round a pub his life has gone home cold sober to his darling wife. He walks in the kitchen, she says, You're early, my dear. But then he breaks down and he tells her, The pub's got no beer. So it's lonesome away from your kindred and all. Sjoe, ja nee, dis groot moleste. A pub with no beer. Dis soos a huis sonder a moeder.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 Uh, eh, lekker wals ene dag, jy kan lekker saam dans op hom. Maureen Moore, ek weet nie hoeveel van julle onthou haar nie, ek dink, ja, sy was Suid-Afrikaner en ek onthou haar, uh, ek, ek, ek het baie van haar gehou en ek kan nie eens onthou wat sy gesing het nie, maar die een wat sy vandag vir ons sing is on top of old smoky, nog een lekker Samsung, hier kom sy. On top of old smoky, natuurlijk die precies dezelfde een het ons allemaal geken as on top of spaghetti or cover, nee on, on, yeah, ja, uh, uh, I lost my poor meatball when somebody sneezed of so iets uh, ons moest die rechte een in die sangklaas sing maar ons allemaal het die weergawe gesing hy was meer pret gewees British Soldiers is weer volgende en nog lekker saam sing. Uh, pack up your troubles in your old kit bag. Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you've a Lucifer to light your fire. troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you've a lucifer to light your fag, smile, boys, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in your old kit. listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Ja, daar hoor julle dit uit die perdse bek uit. Um, Herbie en Spence, wanneer laatst julle van die tweekies gehoor, hulle was amper net so populair soos uh, groep 2, daai tyd, en uh, wel, eindelijk baie populair, en die liekie wat hulle vandag vir ons bring is die wilgerboom, daar inhou potje stroom. they start. radio station with more ears than listeners. Da, ja, <laughs> sê dit weer. En uh, ja, nou gaan ons iets completely different, soos hulle in Engels sê. Ons luister nou na The Trogs en hulle sê, baby, come back. Thank <laughs> you. as hy likke rondspring in het hy en ek sien hy is gelabel The Troggers maar my mind sê my dit moet wees The Equals wat hy gesing het so ek sal onthou om hierdie weergawe van my te moet verander van The Troggers na The Equals ehm um, Jo, my stem. <laughs> ek het, soos ek sê, heel dag uh, was ek in interviews en ek was hier en ek heel dag nog voor hierdie uh, uitsendstasie bezig om opnames en goeders te maak. So, dis daarom nog net 20 minuut. Ek, uh, wel, ek geniet het. Uh, wat luister ons volgende na? sê jylle vir my. Kom ons luister na A Wayward Wind dier Kogi Grant. Is ook, uh, dink een of ander western eh, cowboy. Kom ons luister. MUZIEK a restless wind. they would to settle down. I'm now alone with a broken heart, and the wayward wind is a restless wind, a restless wind that. Ritter sing die ene ook The Wayward Wind ek sien hom sommer op sy perd sit en dan terwyl die perd so rui dan sing hy die liekie hey, kom ons doen sommer weer twee in die rui my stem weer so bietjie spaar die uh, het is al twee dier die Alabama studentengeselskap en dit is die eerst <clears throat> Polonaise en dan luister ons na Mooi Fontein. Kom ons luister. wat sê hulle? Olei. Ek dog die Spaanse wat sê olei. <laughs> Nou ja, ek dink ek gaan vannig nog enetjie indruk voor ons dan by die laaste twee in een rij kom om mee af te sluit. En die enetjie wat ek gaan indruk is, kom ons gooi een coin, kop of stert. Roll out the barrel of Red River Valley. Eh, blah, blah, blah, blah. Kom ons gaan Red River Valley van Michael Martin Murphy, kom hy, so true. Nou ja, daar is hy. Ons het aan die einde van ons program gekom en die van julle wat luister of wat weer wil luister of uh, gaan luister, sondag aand 7 tot, nee, 6 tot ek weet nie, ek staan in vir Jannie met sy wekelikse program uh, ja, ek dink is van 6 uur tot 8 uur en dit is met uh, country muziek so, as jylle sondag aand wil inskakel op die plek, dan sal ek jylle weer entertain met country muziek en uh, ek glo my stem sal dan al uitgeris wees en uh, Corneels Pieters Boksburg, uh, jy en uh, Lorraine, ek glo jy is ingeskakel, ek sien so, so ek hoop jy het ook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 is 072-541-9803. Nou die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of uh, wat beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe enzovoorts enzovoorts. Stuur asjeblief my so 3 mp3's van julle muziek na my e-post adres en dit is ludwigventer at live.co.za Ludwig spelle mens L-U-D-W-I-G Ludwig Venter at live.co.za kleinletters als aan mekaar met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle een bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek. Of, as jylle weet van so'n kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan hulle en hulle sal op my ander program op die horizon verskyn. Uh, ek los jylle dan met die twee in een rij en vandag sal het eerst wees André Rieu met Walsie Matilda en dan een eh, sommer een eh, heel laaste, onthou eh, jylle vir Lulu, nou ja, I am a tiger, sê sy.